dis wat hij ingerig het. Op die vijftiende van die achtste maand het Jerubea my offer gebring op die altaar wat hij in Betel opgerig het. Hy het sommer self besluit oor die maand waarin die Israëlieten die feest moes vier. Net toe hy daar op die altaar die offer aan die brand steek.